Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 27, 2002 Nahalhal bilang pangsiyam na pong dean ng College of Cardinals sa Roma si Archbishop Joseph Cardinal Ratzinger na siyang kasalukuyan nating banal na Papa na si Pope Benedict XVI. Tungkulin ng isang dean ang magpatawag at mamuno sa conclave. Ito ang pagtitipo ng mga kardinal para sa paghalal ng panibagong papa kung ang isang santo papa ay sumakabilang buhay o umalis sa tungkulin. Siya rin ang naghahatid ng balita sa pagkamatay ng isang Supreme Pontiff sa mga diplomatic corps na kinikilala ng Holy See at ng iba't ibang lider ng mga bansa sa mundo. Ang dating si Cardinal Ratzinger ang kauna-unahang dean na nailuklok bilang Santo Papa mula noong 1555. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.